Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. May 6, 1933 Inihiwalay sa nasasakupan ng diocese ng Bacolod ang ah, buong isla ng Negros. Kasabay nito ang pag-alis din sa Negros sa horisdiksyon ng Cebu at Haro. Taong 1955 nabuo ang Diocese ng Dumaguete na binubuo ng Negros Oriental. Taong 1987 naman nang maitatag ang Diocese ng Kabangkalan at sinakop ang katimugang bahagi ng Negros Occidental kasabay ang pagtatatag ng Diocese ng San Carlos na sumakop sa silangang bahagi ng lalawigan. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.